Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում օրերս Արցախում էր Հայաստանի Հանրապետության արաբկիր բժշկական համալիրի վիրաբուժական գծով փոխտնօրեն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մանկական օրոլոգիայի գլխավոր մասնագետ Արման Բաբլոյանը։ Արաբկիր բժշկական համալիրը Հայաստանում ամենախոշոր մանկաբուժական համալիրն է, որտեղ իրականացվում է լայնածավալ բժշկական գործունեություն, տրամադրվում են բազմաթիվ ծառայություններ, այդ թվում մանկական տարբեր հիվանդությունների կանխարգելում, ախտորոշում եւ բուժում։ Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորումը սերտ կապերի մեջ է Արաբկիր բժշկական համալիրի հետ։ Բժշկական համալիրում աշխատում են Հայաստանում եւ արտասահմանում վերապատրաստված հմուտ եւ փորձառու մասնագետներ, որոնք որակյալ ծառայություններ են մատուցում երեխաներին ուսանողներին։ Օրերս Արցախում էր Հայաստանի Հանրապետության արաբկիր բժշկական համալիրի վիրաբուժական գծով փոխտնօրեն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մանկական ուրոլոգիայի գլխավոր մասնագետ Արման Բաբլոյանը։ Արևիկ մանկական բուժմիավորումում Արման Բաբլոյանը հանդիպել է Արցախի առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի, Արևիկ մանկական բուժմիավորման բժիշկների եւ միջին բուժաշխատողների հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվող հարցերը հետեւյալն էին։ Մեր խնդիրը մասնագետի խնդիրն է։ Առաջին վերջին նեֆրոլոգի հարցում ենք։ Նախատեսում ենք վերապատրաստել մի մասնագետ, որտեղ կարիքը մենք ունենք տեղում եւ հաշվի առնելով որ հիվանդների քանակը բավականին գիտեք եւ կարիքը խիստ պահանջարկը կա ուզում ենք անպայման վերապատրաստենք մի մասնագետ ունենանք տեղում բարձա դες այդ մշտական կապի մեջ պիտի լինի այդ կոորդինացիան գործողությունների մեր ընդհանուր ինչեւ ծառայությունը հնարավորություն լինի տեղում կողմ լրիվությամբ կազմակերպենք։ Մենք պատրաստ ենք, եթե մարդ կունենակ, որը որ կուզենա գա վերապատրաստի մեծ սիրով, մենք իրան ներգրավենք բոլոր բուժական process-ների մեջ մեր մոտ, բայց երևի թե գոնե 6 ամսից մի տարի դիանցնի էլի։ Մի տարի 6 ամիս մեզ համար շատ է։ Մեզ ավելի կար ժամկետներով, եթե մոտիկ մասնագիտություն լինի, ավելի կար։ Եթե մոտիկ լինի, ինչա մեզ պետք։ Եվ նեֆրալոգիան լրիվ տեղում կազմակերպված լինի եւ եթե դա ինչպես ուրոլոգիական ծառայություն է զուգահեռ դուք շատ լավ գիտեք որ մենք մամբարուժների խնդիր ունենք ալթունյանի հետ էլ եմ ես հանդիպել բաբլանի հետ էլ եմ հանդիպել մուրազյանի հետ ժամանակին այդ հարցը վերընկուցել հաստորեն բացվեց որ ձեր մոտ նույն խնդիրն է մակավիճների խնդիր Հայաստանում է կա։ Խնդիրը եղել է ամբիոնը որ փակվեց, ընդհանուր մասնագետներ սկսեցին պատրաստել։ Իմ կարծիքով հենց դա էր նպաստում, որ այսօր մենք հայտնվեցինք այս վիճակում։ Մասնագետների խնդիրը։ Լուրջ խնդիր է իհարկե։ Մեր մոտ էլ է հենց նեֆրոլոգները իրանք հետազոտական մասով ուրոլոգիական հիվանդների, օրինակ նույն այն հիվանդները, որոնք որ հետազոտվել են, ստեղ մենք վիրահատել են, գիդրոնիֆրոզ ցանկացած որ վիրաբուժական խնդիր մոդուլ կա, հետազոտական մասը մեր մոտ անում են եվրոլոգները։ Այսինքն իրանք հետազոտում են, հետո իրար հետ քննարկում են հաջորդ քայլերը։ Կա շարունակելու բան, թե արդեն ցուցում կա վիրատության կամ շղթվում է վիրատական ցուցումը ուղղակի հսկողության կարիք կա եւ այլ եւ այլ։ Ինքը ունի մեջ դրած համակարգը է, որը որ շատ լավ աշխատում է, որովհետեւ նեֆրոլոգները իրանք լավ հասկանում են ուրոլոգիական հիվանդությունները նաեւ եւ ամեն րոպե կարող են խորհրդակցել։ Վիրաբույժները, քանի որ մեր մոտ ուրոլոգները անընդմեջ կարելի ասել վիրահատության մեջ են եւ հետ վիրահատական դիսպանսեր հսկողության մեծ ծավալ ունեն հիվանդների, որոնց ժամանակաժամը գալիս են չէ, այդ ուրոլոգներն են։ Արդեն մեմոն, եթե ինքը չի վիրահատվել, մնում է նեֆրալոգիա դիսպանսեր հսկողություն։ Եթե ինքը վիրահատվել է, ուրեմն արդեն անցնում է ուրոլոգիա դիսպանսեր, ու արդեն ուրոլոգներն են հետևում։ Միջև այդ հարցը տեղում լուծվի, միջև դոկտոր Մարկարյանը պատրաստենք, մասնագետին ուղարկենք, մասնագետը վերապատրաստվի դա։ Միգուցե որոշ ժամանակահատվածում ձեր մոտից բարբերաբար մասնագետները դան տեղում աշխատանքները կազմակերպեն, դա էլ տարբերակա ժամանակավոր, բայց դա դե էլի հարցի լուծումա։ Մեր այսօրվա վիճակում ժամանակավոր էլի կարող ենք որոշ չափով թեթևացնել մեր հոգսերը։ Մենք կարող ենք կազմակերպել դա Ուղղակի լավ կնի, որ արդեն դուք հիմիկվանից արդեն իմանաք, թե ով է մասնագիտանալու, որ իրանց այցելության ժամանակ կոնկրետ իրանք աշխատեն։ Բայց դա լինի, որ մի անձը եւ նեվրոլոգի Դոկտոր Փարխանյան, եթե մասնագետի բացակայության դեպքում ինչի՞ չէ։ Ինչի՞ չէ։ Ահա։ Եթե մասնագետ չկա։ Հիմա ես ինչու մանկավարժ եմ, մասնագետ կոնկրետ ասեմ։ Եթե ես իմանայի, որ մենք հոսք ունենք մանկաբուժների, սկզբից մեկին կպատրաստենք, հետո մյուսին, բայց չի նախատեսվում։ Մասնագետներ չկա։ Թող մի մասնագետ լինի, համուրալոգիայով զբաղվի, համ նեֆրալոգիա։ Այդ տարբերակը կարելի է հա, սկսել աշխատելը, բայց վերջի վերջո երևի թե որպես մասնագիտություն հնարավորություն, որ ինքը լինի մասնագետ ու ունենա ինքը նեֆրոլոգի կվալիֆիկացիա։ Ինքը պիտի ստանա իր համաարդինատուրան, իր համապատասխան կրթությունը։ Այսինքն, այս պահին կարելի է սկսել արդեն Գրիգորյանի հետ, ու գնանք։ Մենք էլ փորձում ենք, եթե արձանատուրան չեք կարողանում ժամանակի առումով տարվենք, երկու ամսվա կուրսեր ենք կազմակերպում, վկայականը չի լինում, բայց միևնույն ժամանակ իրավական կողմը ապահովում ենք։ Բոլոր ուղղություններով աշխատում ինչ որ հնարավոր է։ Հիմա ես մի հոգի, որը նախինում աշխատում էր մեր շատ օգնությունը։ Դրա պատրաստումը երևի մի երկու ամսից արդեն գտա, բայց զուտ Ասիրանի շրջանում աշխատելու համար։ Բոլոր ուղղություններով աշխատում ենք, բայց այդ լրիվ հարցերը ժամանակ են պահանջում։ Համեն շատ ծանր խնդիր է, որտեղ իրականում է մանկավարժությունները։ Ես համ առաքիր եմ դիմել, համ ցերեկել եմ դիմել, նույն խնդիրներն են իրանց մոտ։ Մանկավարժների արդյունատներ շատ կան։ Կարելի է հետաքրվել իրանց մեջից կա։ Մի հոգի նոր կես ամիս առաջ նոր վերապատրաստման ուղարկեցի Ասկերանի շրջանում աշխատելու համար։ Որպես մանկարոս ուրիշ հնարավորություն չունենք։ Մեկ է մյուս տարբերակը, որ եթե իրանք ավարտեն, օրինակ մեր մոտ սենց է հիմա դրված, եթե ուզում է նեֆրալոգիա մեկ ընտրի, մեր մոտ անպայման ինք հանցնում անկաբուժություն, հետո նեֆրալոգիա։ Ինքը ընդհանուր մանկաբուժական։ Բայց դա գիտեն, դրա համար ասեցի, հարցերը կապված է ժամանակի հետ։ Ժամանակի խնդիրը։ Ուրեմն ես որ վերադառնամ, խոսանք այդ հարցը, որ հələ որ մեր նեֆրոլոգները մի-մի շաբաթով կարողանան գան ընտանիքում հարցերով ուծի միանցողը վերաբադրաստվի, դրանից հետո մեկ արդեն երկրորդ մասնագետի ուղղությամբ աշխատեն։ Շատ լավ։ Ես նորից ասեմ, առաջարկությունները արել են, բացառությունը գիտեն, պայմանների հետ ծանոթ են, ցանկություն հայտնող առայսօր չկա։ Մեր հիմնական խնդիրը առաջանումը այն հիվանդներն, որոնք ունեն նեֆրոլոգիական, սկզբից նեֆրոլոգիական, որոնք կան ուղղություն դեպի ուրոլոգիական։ Այդ հիվանդների հետ է զուտ միֆրոլոգիական օրինակ պելոնեֆրիտը, միզուգենի ինֆեկցիաները։ Ստացիոնարում բուժում են, կազմակերպում են մանկապուրները, բայց հիմա դա որը որ սահմանային է, կարիք ունի հետազոտության պատրաստել։ Այդ խնդիրը արդեն մեր մանկաբուժն ասում են, դներեք մենք դրանով չենք կարող։ Կասուտացիանում ասում է գնացեք, ես ինչի բերեք, գնացեք, ես ինչի եմ առաջարկում գրիգարյանը, որ մերը լինի այդ ինքը կապ ունենա այս հիմաները, եթե ուղեկրելու է, գոնե պատրաստենք այդ օղակը ոչ թե մարդը 4-5 անգամ գնա Հայաստան գա։ Ուզում որպեսի տեղում մենք կազմակերպենք Պատասխանելով լրագրողների հարցերին Արման Բաբլոյանը նշեց, որ Ես մանկական նուրոլոգ եմ, մանկական վիրաբույժ նուրոլոգ, ուրոլոգիայով ավելի մասնագիտ դասվածություն։ Մեր այցը հիմնականում կապված է ուրոլոգիական հիվանդների հետազոտման, բուժման խնդիրների ծառայությունը կազմակերպելու եւ այդ ծառայությունը ավելի խորացնելու Արևիկ բժշկական կենտրոնում։ Երկար տարիներ մենք համագործակցում ենք Արևիկ բժշկական կենտրոնի հետ եւ այստեղ շատ մասնագետներ անգամ իրենց մասնագիտությունը, կրթությունը ստացել են Արաբկիր բժշկական համալիրում, բաղձնելով կլինիկական արդյունատուր պրոգրամ մանկական վիրաբուժության տարբեր մասնագիտություններով։ Եվ բավական մեծ առանջընթաց ենք տեսնում ենք Արևիկ կենտրոնում։ Մեծ ծավալով սկսել են կատարել ուրոլոգիական եւ իրահատություններ եւ բավական բարձր որակով։ Այս այցը նպատակ ուներ որոշակի նորից հարմացում, հա քրոնիկ process-ը բժշկության մեջ գիտենք, որ երբևիցե չկա սահման, ինքն անընդհատ կատարելագործվելու պահանջ ունեցող մասնագիտություն է եւ ժամանակ առ ժամանակ ձգտում ենք գալ, եթե կազմակերպ մենք կոնֆերանսներ, ունենում ենք արդերկրից մասնագետներ Արաբկիրում, անպայման հրավիրում ենք նաև ստեղից մասնագետներ, որ կան եւ լինեն դարմեցված ինֆորմացիայով արդի բուժական մեթոդների, հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ։ Մենք ինքներս բավական տեսնում ենք, թե որտեղից ենք սկսել համագործակցությունը եւ արդեն հասել ենք նրան որ բավական լուրջ վիրահատություններ կատարում են արդեն ստեղ տեղի մասնագետները եւ լավ էֆեկտներով։ Խնդիրները տարբեր են, ամենատարբեր։ Մանկական օրալոգիայի մեծ մասը զբաղեցնում է բնածին արատները, միզոգեների զարգացման արատները, որոնք որ տարբեր արատներ տարբեր չափ են հանդիպում, այսինքն կան հիվանդություններ, որոնք բավական հաճախ են, օրինակ հիպոսպադիան, որը որ առնանդամի միզուկի զարգացման արատ է, ըստ վիճակագրական տվյալների մոտավորապես կազմում է 1 տղա երեխայի 300-ից մեկի մոտ հանդիպում է։ Բավական ինքը հաճախ արատ է համարվում, Կան ավելի հաճախ հանդիպող արատներ, որոնք որ չեն մտնում հենց ուրոլոգիայի մեջ, բայց մանկական վիրաբույժներն են զբաղվում նրանով։ Որպես այդպեսին իհարկե ասեմ, որ մանկական ուրոլոգիան եւ վիրաբուժությունը առանձին մասնագիտություններ չեն։ Իրանք մի մասնագիտություն է մանկական վիրաբույժ, ուղղակի ավելի խորը ներգրավվածություն կամ որոշակի մասնագետների մանկական ուրոլոգիայի մեջ, անգամ արաբ գիրում, նաեւ ստեղել, հաշվի առնելով, որ իրանք ավելի հազվադեպ են, ավելի խորը մասնագիտանալու համար Կան հիվանդություններ, որ օրինակ չիչած ամուրձին, կրիպտոֆիզմը, զբաղվում են նաև իրաբույժները եւ կան հիմա ժամանակակից մոտեցումներ ճիճածամորձիների, բարձր դիրքի ամորձիների, որոնք որ պահանջում են լապարասկոպիկ միջամտություն, որը արդեն արաբիկում կատարվում է նման տիպի վիրահատություններ եւ շատ ողջունելի է։ Մեր այցը սկսեցինք հետազոտական մասից, խորհրդատվությունից, հիվանդների քննարկումից, դեպքերի քննարկումից, արդեն հետազոտած հիվանդների տվյալները քննարկելուց եւ ընթացքում ունեցանք երկու վիրահատության ուսումնասիրական ցուցում հիդրոնիֆոս հիվանդության կատարեցինք այդ երկու վիրահատությունը նորից ունենք մեկ վիրահատություն պլանավորված Պարոն Բոբոյան, առողջապահության նախարարի հետ նախքան ձեզ հետ ասադրուցի հրավիրելը բարձրացվեցին անչափ ցավոտ հարցեր, որ բնականաբար ուզում են մեզ արցախցիներից։ Այսպես ասած բացարին տեսան զակոնում գրած, որ պետք է մասնագետը մեկ ամսով վերապատրաստման դասընթացների մասնակցի ձեզ մոտ Արաբկիր բժշկական կենտրոնում։ Շատ է թե քիչ է ժամանակահատվածը, ինչ կսովորի եւ կվերանա Արցախ Իրականության մեջ ժամանակահատվածը ուղակի ընտրվեց մեկ ամիսը ելնելով տեղի խնդիրներից, որ մասնագետը ավելի երկար կդժվարանա հիմնական աշխատանքը թողել եւ գալ արաբ գիր վերապատրաստման համար։ Մենք լավ գիտենք, որ բժշկության մեջ ինքը շատ ծավալուն է, կոնկրետ մասնագիտացումը նախատեսում է ավելի երկար ժամանակներ, Սակայն հաշվի առնելով, որ տվյալ մասնագետը, որը գալու է վերապատրաստման, ինքը արդեն երկար ժամանակ առնչություն է ունեցել նեֆրոլոգիայի եւ ուրոլոգիայի հետ, ուստի սանկ ոչ մեկ ամիս ժամանակը բավական էֆեկտիվ կօգտագործվի եւ հետագա համագործակցությունը, որ ինչպես որ նշեցինք, շարունակական այցելությունները մասնագետների արաբկից արևի բժշկական կենտրոն եւ շարունակական կոոպերացիան համագործակցությունը արաբկիրի հետ միանշանակ դա իր դրական արդյունքն է։ Սա կոնկրետ անձնական հարց է, որը ինձ է հետաքրում, երկար տարիների մտերմություն ունեմ Արաբաբոյանի հետ, շատ նման եք Արտակինով, ինչ եք սովորել եւ ինչ չեք սովորել հանրահայտ հայրիկից։ Կարելի ասել ամեն ինչ սովորել ուսուցել եմ։ Ես ինքս բազմիցս վերապատրաստվել եմ արտերկրում եւ այն բոլոր ծավալը, որը որ կատարվում էր արաբկիրում, ծավալները ավելի մեծացրել ենք, այսինքն բժշկական առումով մենք շարունակում ենք իր ստեղծածը եւ փորձում ենք ավելի կատարելագործել բնականաբար ավելի ժամանակակից տեխնոլոգիաներով եւ մոտեցումներով բուժական։ Նմանությունը կարծում եմ դուք որպես ավելի մոտիկ ծանոթ մարդ, դուք պետք է ասեք կամ այն մարդիկ, որոնք որ երկար ժամանակ աշխատել են արաբկիրում ու շփվել են նաև Ղարաբաղյանի հետ։ Միշտ ծերենդափոխություն լինում է եւ ինչ որ ժամանակ որ անցնում է, ծերենդափոխությունը սենսենս լինում է։ Այսինքն այդ ծանրաբեռնվածությունը բժշկական արդեն Ղարաբաղյանի պարագայում իր մոտ շատ հստակ դրված է այդ խնդիրը, որ տարիներ առաջ ինքը արդեն մտածում է, թե մի քանի տարի հետո ով է փոխարինելու որ մասնակետին։ Եվ ինքը իր փոխարինման process-ը սկսել էր արդեն 12 տարի առաջ, երբ որ ես ներգրավեցի այդ process-ի մեջ, դարձա մանկական վիրաբույժ եւ մյուսները եւ եւս մանկական օրալոգիայով են զբաղվում։ Ես միակը չեմ, որ զբաղվում եմ մանկական օրալոգիայով եւ իմ հետ զուգահեռ կան մասնակիցներ, որոնք որ շատ մեծ էլի տեմպերով գնում են առաջ։ Բարգամների եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Խնձորի դիետա Գոյություն ունեն խնձորի դիետայի մի քանի տարբերակներ, այլ մենադիետաների նման։ Խնձորի դիետան կարելի է կիրառել որպես բեռնաթափող խնձորային օրեր։ Նիհարելու նպատակով այն կիրառում են շաբաթական 1-ից 2 անգամ, կանխարգելման եւ քաշը պահելու նպատակով ամսական 1-ից 2 անգամ։ Խնձորի դիետայի տարբերակ է նաեւ երբ օրվա ընթացքում ուտում են միայն խնձոր, այնքան ինչքան կտեղավորվի։ Անհրաժեշտ է օգտագործել շատ հեղուկ, խմել խոտաբույսերի թուրմ, կանաչ թեյ առանց շաքարի, ավելի խիստ տարբերակ օրվա ընթացքում ուտել 1.5 կիլոգրամ խնձոր եւ ոչինչ չխմել։ Բավական է այն հեղուկը, հյութը, որը կա խնձորի մեջ։ Բեռնաթափման օրը ավելի տանելի կլինի, եթե օգտագործեք նաեւ կեֆիր հետեւյալ հարաբերությամբ. 1 խնձորին կես բաժակ կեֆիր, 5-6 անգամ օրվա ընթացքում։ Այս տարբերակը անվանում են նաեւ խնձորակեֆիրային դիետա։ Կիրառում են նաև 5 օրյա եւ ուղղությամբ խնձորային դիետա։ Առաջին օր 1 կիլոգրամ խնձոր, երկրորդ օր 5 կիլոգրամ խնձոր, երրորդ օր 2 կիլոգրամ խնձոր, չորրորդ օր նորից 2 կիլոգրամ խնձոր, հինգերորդ օր 1.5 կիլոգրամ եւ 6-րդ օր 1 կիլոգրամ խնձոր։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք հասկանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։